Bora detonando assim comigo, mano. Um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Por onde a gente anda aí, quando toca essas músicas aí, a galera diz assim, ó, só lembro do CD do Vetrô, meu irmão. Sem dúvida alguma, essa galera sabe disso, meu irmão. Os momentos, tempo bons que não voltam mais. E a gente tá aqui para relembrar também, meu irmão.